Embandizo esura ya makomengasha tu na muenda. Yozefu na muka Potifari. Yozefu bamtwara Misiri. Potifari yo mu Misiri omuramata wa farao mara omukuru wabalinzi amugura abaishimaeli abamtweteyo. Omkama asingira Yozefu abamshaija agoshoka. Yaturaga omwa mukamawe omu Misiri. na mukamawe abona okwo mukama yabaire na musingira na goshora na byona ebyo yabaire nakora au Yosefu aganja mukamawe ogu amukolera amwindura mugerezi wekaye no kugerera ebye byona omukama aomugisha ekayumu misiri ogwo arwa Yosefu ebye byona ebyo yabaire ainabyo omunju na aeru bigira omugisha gumukama aho ebye byona bikwaza Yozefu kubigerera aina Yozefu tiafaga okyo na kyona chana kulya ekyakuli Yozefu akaba alimurungi mara ayemirege kaibanga lyabereria ingwire mukamukamawe amuleba amwegomba amugambirate tubyameyamo kyonka Yozefu ayanga agambira mukamukamawe ati mukama wange ainanye taina kyali kufao munju mara ankwasize buli kintu ekirikie omunju omu inyena wenene nituiganisa obukuru kubataliyo kiona kiona ekyo asigalizeyo shanaiwe wenene arokuba oli mukaziwe mbwenu nakukoranta obufu buwango buti kufakalira ruhanga noro mukazi yaikaire abigambire atyo Yosefu bulikiro Yosefu tiyamwikirize anga kubyama nawe anga kuikara nawe Kyonka ekiro kimu oro yagire omunju kora ikoralie mara omunju omu atali mwiru ondijo nomu omukazi amukwata omwendo na gambati tubyameyamo Kyonka Yosefu amunagira omwendogwe aturuka eru airukire omukazi kubonoko yamunagira omwendogwe akasigara agukwete akairuka agira abirikira abairube abomunju abagambirate leba atuletere omweburania kutujangura yaija omkiumba kyange kunkwata nakunga neiraka lyango kayauliroko nakunga maize iraka yanagira omwendogwe yaturuka aheru Aho aikara no mwendo gwa Yozefu kuika oro mukama we yaizire omuka amubarulira amakuru gone negone ninagambati omwirwo muebrania obotureteire yaija mkiumba kyange kunjangura kyonka orona kunga ntungamaize iraka yanagira omwendogwe yairuka agira aheru mukama we kuulira ebyo mukazi we yamubarulira ati eba uko wawe yangira ekiniga kimuzimbeza amukwata amufunga amufungira mbali abafunga bomukama bafungirwaga aikaromu kyonka omukama amusingira amugirire kisha amuindura nganzi yombuleberezi wajera omuleberezi ogwo wajera akwasa Yozefu abafungwa jera ababaire bali buboye omu kyona kyona ekyakorwaga mulinya niwe yakikoraga omuleberezi wa buboye tiyafagaho kyona kyona ekyabaire kiri omubugerezi bwa Yozefu akuba omukama akaba amwemiremu kandi bulikimo ekyo yakoraga omukama yakigoshoraga